Ah, okay, because uh, you piadin uh, quickly, intentem, nti. Uh, maka kyɛ oluman dɛ uh, dan a ɔwɔ uh, kurom hɔ no nkyɛ wɔnhwɛ no wɔnyɛ no fast fast hɔ na nkyɛ ɔmbrɛ hɔ for the interim but mmɔframma no a wɔka ho no nti na ne yɛpɛ dɛ yɛnye ho fi uh, main road no because ɛwɔ no wɔbɛn main road a mmɔframma no bi a na wɔyɛ ahɔhoe wɔyɛ stray na wɔaka nenam hɔ Kyɛn o, ɛhɛn, ba wɔ hɔ mo mall side hɔ no dze a, ɛhɔ no dɛ main road biara nnhyɛ da nnyi hɔ papa biara ntsi wobotum ahwɛ hɔn ho yie, ntsi na nna yɛ yɛ yɛreyɛ iyi no. Kyɛn o, ɔno sɛ wɔ ekuraase beebi so na mfe ba a, ɔbɛn hɔ a nkyɛ mepɛ because ɔno dze nna ɔkyerɛ dɛ awo no ayɛ w'enyiwa akɔ no ho kakra for the interim no. Kyɛn o, ɛɛn, ntsi sɛ wobotum wɔaboa Within eh, ndɛ ara mpo na yenya idea no dɛ bi a ɔbɔkɔ so bɛyɛ ahe, na sɛ bi a ɔdɔ wɔ wosiesie hɔ a na kyɛ ma ama ɔpare mu aba bɔbɔrɔ wɔn a, sɛ wɔbɔhohoro dan no mu a na ɔkyɛ dɛ wɔde ayɛ biribiara fast fast because obenyin no mu soma yi. Sisi obenyin a yɛka n'asɛm koraa yɛakye no atom sesie a ɔdem ɔdem sesie a wɔ police station. kyerɛ eh, yɛakyɛ ɔbɛnyin no atom nti oh. asɛm no ɔnyɛ asɛm kakraba nti nkyɛ yɛ plan no yi dɛ sɛ by the time ɔbɛnyin no bɛpue no na ɔbaa no ara ɔnyi kurom ha na maka akyɛ no ɛbusuan na wama ɔbaa no kɔ baabi na ɔkyɛ dɛ ɔnhu oh. biribi a ɔwɔ nti ɔma me gyaa ɔ na da kakra na sɔre a na bɔtum aboa a mekyɛ ɔda ayɛ ae meda ase meda ase mekyia asɔafo no nyinaa so na ka kyɛ wɔn dɛ wɔbɛteme nka ae eh, biribiara nda ase wɔ mu nti ɔwɔ wɔn mu na ɛsɛ yaba yaba dɛ asɔ ano ase ayi ɛda ase na boys na ɔbɛyɛ yi no so yɛhia wɔn nyinaa wɔ dzin no nti yɛpɛ dɛ yɛnya paper a wɔbɛkyɛ wɔn nyinaa wɔ dzin wɔ do ayi mpɔkyɛw ayi mpɔkyɛw ɛda ase.